Neuztver neko personiski, jo uztverot teikto personiski, tu pakļauj sevi ciešanām. Cilvēki ir atkarīgi no dažāda līmeņa un dažādas intensitātes ciešanām un palīdz viens otram saglabāt šo atkarību. Cilvēki palīdz viens otram ciest, ja tu izjūti vajadzību pēc tā, lai tev darītu pāri, citiem nebūs daudz jāpūlas, lai nodarītu tev pāri. Ja ap tevi ir cilvēki, kas izjūt vajadzību pēc ciešanām, kaut kas tev liek nodarīt viņiem ciešanas. Liekas, ka uz muguras viņiem ir uzraksts Iesper man lūdzu. Viņi meklē attaisnojumu savām ciešanām. Viņu atkarība no ciešanām sakņojas līgumā, ko viņi noslēguši un uzticīgi pilda dienu no dienas. Lai kur tu ietu, visur būs cilvēki, kas tev melos, un drīz tu sapratīs, ka arī tu melo pats sev. Negaidi, ka viņi tev teiks taisnību, jo viņi melo arī paši sev. Tev jātic sev un pašam jāizlem, ticēt vai neticēt tam, ko tev saka. Kad mēs spējam saskatīt cilvēkus tādus, kādi viņi ir, neustverot neko personiski, mūs vairs nespēja sāpināt viņu rīcība vai vārdi. Nekas, ka cilvēki tev stāsta melus, viņi melo aiz bailēm. Viņi baidās, ka tu sapratīsi, ka viņi nav perfekti. Nav viegli noņemt sociālo masku. Ja kāds saka vienu, bet dara pavisam ko citu, un tu tici viņa vārdiem nevis darbiem, tu melo sev. Ja būsi paties pret sevi, aiztaupīsi sev daudz sāpju. Patiesība var būt sāpīga, taču tu nedrīksti pieķerties sāpēm. Drīz tu tiksi dziedināts. Pēc kāda laika kļūs labāk. Ja kāds tevi nemīl un neciena, Labākā balva, ko tu vari saņemt, ir šī cilvēka novēršanās no tevis. Ja tā nenotiek, gadiem ilgi tu pacietīsi ciešanas, ko šis cilvēks tev sagādās. Šī šķiršanās var sāpēt, bet tava sirds sadzīs. Un tad tu spēsi saprast, ko tu patiešām vēlies. Tu sapratīsi, ka izvēloties tev, jāuzticas nevis citiem, bet gan sev. Kad es iemācījies neko neustvert personiski un neņemt pie sirds, tu spēji izvairīties no daudziem rūktiem brīžiem. Pazūd dusmas, greisirdība, skaudība, noplūks skumjas. Ja tu spēji noslēgt šo otro vienošanos, nekas vairs nespējas nogādāt tevi atpakaļ ellē. Tu vairs neuztver citu vārdus un rīcību personiski, un esi kļuvis brīvs, Pat visbīstamākie ļaunie burvi un lāsti vairs nespēja tev kaitēt. Par tevi var tenkot vai visa pasaule, bet ja tu neņem to pie sirds, tā nespēja tev neko nodarīt. Kāds var apšļākt tevi ar savu emocionālo indi, bet ja tu spēji neuztver to personiski, tā nekļūs par tavu indi. Tādā gadījumā tā vairojas cilvēkā, kas mēģina tevi saindēt, bet tevi skart tā nespēja. Redzi, cik svarīga ir šī vienošanās? Ar tās palīdzību tu vari atbrīvoties no daudziem ieradumiem, kas tur tevi elles sapņa slazdā un rada nevajadzīgas ciešanas. Noslēdzot šo vienošanos, tu lauz daudzas mazas mazītiņas vienošanās, kas līdz šim sagādāja tev ciešanas. Noslēdzot abas pirmās vienošanās, tu automātiski lauzi 70 5% mazo vienošanos, kas tur tevi elles lazdā. Uzraksti šo vienošanos uz līmlapiņas un pielipini to pie leduskapja, lai tā vienmēr tev atgādinātu, neuztver neko personiski. Kad būs iemācījies neuztvert neko personiski, tev vairs nevajadzēs paļauties uz to, ka saka vai dara citi. Izdarot izvēli, tu varēsi paļauties pats uz sevi Tu nekad neesi atbildīgs par citu cilvēku rīcību. Tu esi atbildīgs tikai par saviem darbiem. Kad tu beidzot to saproti, kad vairs neuztver neko personiski, tev vairs nespēja aizskart nepārdomāti izteikumi vai rīcība. Ar šo vienošanos tu vari doties pasaulē ar atklātu sirdi, un nekas nespēs tevi sāpināt un aizskart. Tu spējas atzīties mīlestībā, nebaidoties, ka tevi izsmies vai noraidīs. Tu varēsi lūgt to, kas tev vajadzīgs. Tu varēsi teikt jā un varēsi arī teikt nē. Un vēlāk tev nenāksies mocīties vainas apziņā un tiesāt sevi. Tu spēsi vienmēr klausīt tikai un vienīgi savai sirdī. Tad pat ēles vidū tu tik un tā būsi mierīgs un laimīgs. Tu dzīvosi savā svētlaimē, un elle nespēs tikt tev klāt.